بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, O die ihr glaubt, haltet eure Abmachungen. Erlaubt zu essen sind euch die Vierfüßler unter dem Vieh, außer dem, was euch verlesen wird, ohne dass ihr jedoch das Jagdwild als erlaubt betrachtet, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Allah ordnet an, was er will. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب O die ihr glaubt, entweiht nicht die Kultzeichen Allahs, noch den Schutzmonat, noch die Opfertiere, noch die Halsgehänge, noch die, die das geschützte Haus aufsuchen, indem sie nach Huld von ihrem Herrn trachten und nach Wohlgefallen. Wenn ihr den Weihezustand abgelegt habt, dann dürft ihr jagen. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, weil sie euch von der geschützten Gebetsstätte abgehalten haben, soll euch ja nicht dazu bringen zu übertreten.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 Tier gerissen worden ist, außerdem, was ihr schlachtet. Und verboten ist euch, was auf einem Opferstein geschlachtet worden ist und mit Pfeilen zu losen. Das ist Frevel. Heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung aufgegeben so fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Heute habe ich eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Und wer sich aus Hunger in einer Zwangslage befindet, ohne zu einer Sünde hinzuneigen, so ist Allah allvergebend und barmherzig.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 Und wenn ihr beutegreifende Tiere durch Abrichtung von dem gelehrt habt, was Allah euch gelehrt hat, dann esst von dem, was sie für euch fassen, und sprecht den Namen Allahs darüber aus, und fürchtet Allah. Allah ist schnell im Abrechnen.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 Und wenn ihr im Zustand der Unreinheit seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände.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 Und fürchtet Allah, gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. O, die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und der Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchtet Allah. Gewiss, Allah ist kundig dessen. was ihr tut. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah hat denen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass es für sie Vergebung und großartigen Lohn geben wird. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Höllenbrandes. O ihr, die ihr glaubt, gedenkt Allahs Gunst an euch, damals, als gewisse Leute vorhatten, ihre Hände nach euch auszustrecken, worauf er ihre Hände von euch zurückhielt.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 Und Allah sagte, ich bin mit euch, wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gebt, werde ich euch ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Wer aber von euch danach ungläubig wird, der ist wirklich vom rechten Weg abgeehrt. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين Dafür, dass sie ihr Abkommen brachen, haben wir sie verflucht und ihre Herzen hart gemacht. Sie verdrehen den Sinn der Worte und sie haben einen Teil von dem vergessen, womit sie ermahnt worden waren. Und du wirst immer wieder Verrat von ihnen erfahren, bis auf wenige von ihnen. Aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht. Gewiss, Allah liebt die Gutestuenden. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben wir ihr Abkommen getroffen. aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu machen pflegten. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klar zu machen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt, und er verzeiht vieles. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch, mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet und sie aus den Finsternissen hinaus mit seiner Erlaubnis ins Licht bringt und sie zu einem geraden Weg leitet.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 Sag, wer vermag denn gegen Allah etwas auszurichten, wenn er den Messias, den Sohn Marias, seine Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten will? Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Er erschafft, was er will, und Allah hat zu allem die Macht. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Die Juden und Christen sagen, wir sind Allahs Söhne und seine Lieblinge. Sag, warum bestraft er euch dann für eure Sünden? Nein, vielmehr seid ihr menschliche Wesen von denen, die er erschaffen hat. Er vergibt, wem er will, und er straft, wen er will. Und Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist. Und zu ihm ist der Ausgang. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير O Leute der Schrift Unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch nach einer Unterbrechungszeit in der Reihe der Gesandten Klarheit zu geben, damit ihr nicht etwa sagt, zu uns ist kein Frohbote und kein Warner gekommen. Nun ist ja ein Frohbote und ein Warner zu euch gekommen, und Allah hat zu allem die Macht. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين Und als Moses zu seinem Volk sagte, O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an euch, als er unter euch Propheten einsetzte und euch zu Königen machte und euch gab, was er niemandem anderen der Weltenbewohner gegeben hat. O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat, und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون Sie sagten, O Moses, in ihm ist ein übermächtiges Volk. wir werden es gewiss nicht betreten, bis sie aus ihm herausgehen. Wenn sie aus ihm herausgehen, dann wollen wir es gewiss betreten. Zwei Männer von denen, die Allah fürchteten und denen Allah Gunst erwiesen hatte, sagten, Tretet gegen sie durch das Tor ein. Wenn ihr dadurch eintretet, dann werdet ihr Sieger sein und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Sie, die anderen, sagten, O Moses, gewiss werden wir es niemals betreten, solange sie darin sind. Geh doch du und deine Herr hin und kämpft, wir werden hier sitzen bleiben. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Er sagte, mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinem Bruder. Darum unterscheide uns von dem Volk der Frevler. Er, Allah, sagte, Gewiss, so soll es ihnen denn für 40 Jahre verwehrt sein, während derer sie auf der Erde umherirren. So seid nicht betrübt über das Volk der Frevler. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين und verließ ihnen die Kunde von den beiden Söhnen Adams, der Wahrheit entsprechend, als sie ein Opfer darbrachten. Da wurde es von dem einen von ihnen angenommen, während es vom anderen nicht angenommen wurde. Der sagte, ich werde dich ganz gewiss töten. Der andere sagte, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich meine Hand nicht nach dir ausstrecken, um dich zu töten.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 Da schickte Allah einen Raben, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die böse Tat an seinem Bruder verbergen könne. Er sagte, O wehe mir, war ich unfähig zu sein wie dieser Rabe, und die böse Tat an meinem Bruder zu verbergen, so wurde er von denjenigen, die bereuen. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Aus diesem Grunde haben wir den Kindern Israels vorgeschrieben, wer ein menschliches Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte.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 sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden, oder dass ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, oder dass sie aus dem Land verbannt werden. Das ist für sie eine Schande im Diesseits, und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. Außer denjenigen, die bereuen, bevor ihr Macht über sie habt. So wisset, dass Allah allvergebend und barmherzig ist. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ۖ ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم O die ihr glaubt, fürchtet Allah und trachtet nach einem Mittel zu ihm und müht euch auf seinem Weg ab, auf dass es euch wohlergehen möge. Gewiss, wenn diejenigen, die ungläubig sind, alles hätten, was auf der Erde ist, und noch einmal das Gleiche dazu, um sich damit von der Strafe des Tages der Auferstehung loszukaufen, würde es nicht von ihnen angenommen werden, und für sie gibt es schmerzhafte Strafe. Sie wollen aus dem Höllenfeuer herauskommen, aber sie werden nicht aus ihm herauskommen, und für sie gibt es beständige Strafe. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Der Dieb und die Diebin trennt ihnen ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen haben und als ein warnendes Beispiel von Allah. Allah ist allmächtig und allweise. Wer aber bereut, nachdem er Unrecht getan hat und es wieder gut macht, so nimmt Allah seine Reue gewiss an. Allah ist allvergebend und barmherzig. Weißt du nicht, dass Allah die Herrschaft über die Himmel und die Erde gehört?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 unter ihnen gibt es manche, die auf Lügen horchen, die auf andere Leute horchen, die nicht zu dir gekommen sind. Sie verdrehen den Sinn der Worte, nachdem sie an ihrer richtigen Stelle waren, und sagen, wenn euch dies gegeben wird, dann nehmt es an. Wenn euch dies gegeben wird, dann nehmt es an. Wenn euch dies aber nicht gegeben wird, dann seht euch vor. Wen Allah der Versuchung aussetzen will, für den wirst du gegen Allah nichts auszurichten vermögen. Das sind diejenigen, deren Herzen Allah nicht reinmachen wollte. Schande gibt es für sie im Diesseits und im Jenseits gibt es für sie gewaltige Strafe. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين Sie, die auf Lügen horchen und die darauf aus sind, unrechtmäßig Erworbenes zu verschlingen. Wenn sie zu dir kommen, so richte zwischen ihnen oder wende dich von ihnen ab. Wenn du dich von ihnen abwendest, werden sie dir keinen Schaden zufügen. Wenn du aber richtest, dann richte zwischen ihnen in Gerechtigkeit. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Wie aber können sie dich richten lassen? während sie doch die Tora haben, in der das Urteil Allahs enthalten ist, und sich hierauf nach alledem abkehren? Diese sind doch keine Gläubigen. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Gewiss, wir haben die Tora hinabgesandt, in der Rechtleitung und Licht sind. womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehören, walten, und so auch die Leute des Herrn und die Gelehrten nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war und worüber sie Zeugen waren.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 Wer es aber als Almosen erlässt, für den ist es eine Sühne. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Ungerechten. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون Und wir ließen auf ihren Spuren Jesus, den Sohn Marias, folgen, das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war. Und wir gaben ihm das Evangelium, in dem Rechtleitung und Licht sind, und das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und so sollen die Leute des Evangeliums nach dem walten, was Allah darin herabgesandt hat.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 das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war, und als Wächter darüber. So richte zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und folge nicht ihre Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wenn Allah wollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe.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 Doch wenn sie sich abkehren, so wisse, dass Allah sie für einen Teil ihrer Sünden treffen will. Viele von den Menschen sind fürwahr Frevler. Begehren sie etwa das Urteil der Unwissenheit? Wer kann denn besser walten als Allah für Leute, die in ihrem Glauben überzeugt sind?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 Sie sind einer des anderen Schutzherren. Und wer von euch sie zu Schutzherren nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Und so siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sich ihretwegen beeilen. Sie sagen, wir fürchten, dass uns eine Schicksalswendung treffen wird, aber vielleicht wird Allah den entscheidenden Sieg oder eine Anordnung von ihm herbeibringen. Dann werden sie über das, was sie in ihrem Innersten geheim gehalten haben, Reue empfinden. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Und diejenigen, die glauben, werden sagen, sind dies diejenigen, die bei Allah ihren kräftigsten Eid schworen, dass sie wahrlich mit euch seien? Ihre Werke sind hinfällig, so dass sie nun Verlierer geworden sind. O die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt, so wird Allah Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig auftretend gegenüber den Ungläubigen, und die sich auf Allahs Weg abmühen und nicht den Tadel des Tadlers fürchten. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون Euer Schutzherr ist allein Allah und auch sein Gesandter und diejenigen, die glauben. die das Gebet verrichten, die Abgabe entrichten und zu den sich Verbeugenden gehören. Wer sich Allah zum Schutz hernimmt und auch seinen Gesandten und diejenigen, die glauben, gewiss, die Anhängerschaft Allahs wird der Sieger sein. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أودي die نيمت glaubt, nehmt nicht diejenigen, die sich über eure Religion lustig machen und sie zum Gegenstand des Spiels nehmen, von denjenigen, denen vor euch die Schrift gegeben wurde und die Ungläubigen zu Schutzherren.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 herabgesandt worden ist und was zuvor herabgesandt wurde und dass die meisten von euch Frevler sind? Sag, soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist? Diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom rechten Weg abgeehrt. Wenn sie zu euch kommen, sagen sie, wir glauben, wo sie schon mit Unglauben behaftet eintreten und auch noch mit ihm behaftet wieder herausgehen. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie verbergen. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Und du siehst viele von ihnen in Sünde, feindseligem Vorgehen und dem Verschlingen von unrechtmäßig Erworbenen dahineilen.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 Nein, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Er gibt aus, wie er will. was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird sicherlich bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren, und wir haben unter ihnen Feindschaft und Hass erregt, bis zum Tag der Auferstehung.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 Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was zu ihnen als Offenbarung von ihrem Herrn herabgesandt wurde, würden sie fürwahr von den guten Dingen über ihnen und unter ihren Füßen essen. Unter ihnen ist eine gemäßigte Gemeinschaft, aber wie böse ist bei vielen von ihnen, was sie tun.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 Wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Gewiss, Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Sag, O Leute der Schrift, ihr fußt auf nichts, bis ihr die Tora und das Evangelium und das befolgt, was zu euch als Offenbarung von eurem Herrn herabgesandt worden ist, was zu dir als Offenbarung von deinem Herrn herabgesandt worden ist, wird ganz gewiss bei vielen von ihnen die Auflehnung und den Unglauben noch mehren. So sei nicht betrübt über das ungläubige Volk. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Gewiss, diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Sabäer und die Christen, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und rechtschaffen handelt, über die soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Und wir trafen doch schon mit den Kindern Israels ein Abkommen und sandten zu ihnen Gesandte, jedes Mal, wenn ein Gesandter zu ihnen kam mit etwas, wozu sie selbst nicht neigten, bezichtigten sie einen Teil der Gesandten der Lüge und töteten einen anderen Teil.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 Sie waren blind und taub. Hierauf nahm Allah ihre Reue an. Dann aber wurden wieder viele von ihnen blind und taub. Und Allah sieht wohl, was sie tun. Fürwahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, gewiss, Allah ist der Messias, der Sohn Marias wo doch der Messias selbst gesagt hat, O Kinder Israels, dient Allah, meinem Herrn und eurem Herrn.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 Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird denjenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss schmerzhafte Strafe widerfahren. Wenden sie sich denn nicht in Reue zu Allah und bitten ihn um Vergebung? Allah ist allvergebend und barmherzig.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 Sie beide pflegten Speise zu essen. Schau, wie wir ihnen die Zeichen klar machen, und schau, wie sie sich abwendig machen lassen. Sag, wollt ihr außer Allah dem dienen, was euch weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag? Und Allah ist es doch, der allhörend und allwissend ist.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 und folgt nicht den Neigungen von Leuten, die schon zuvor irre gegangen sind und viele andere mit ihnen in die Irre geführt haben und vom rechten Weg abgeehrt sind. Verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig waren, durch den Mund Davids und Jesus, des Sohn Marias, dies dafür, dass sie sich widersetzten und stets übertraten.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 Fürwahr, wie schlimm ist, was sie sich selbst vorausgeschickt haben. Es ist, dass Allah ihnen gegenüber sein Missfallen zeigt, und ewig werden sie in der Strafe bleiben. Wenn sie an Allah und den Propheten und das, was zu ihm als Offenbarung herabgesandt worden ist, glauben würden, hätten sie sie nicht zu Schutzherren genommen.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 Und du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen, die den Gläubigen in Freundschaft am nächsten stehen, die sind, die sagen, wir sind Christen, dies, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie sich nicht hochmütig verhalten. Wenn sie hören, was zum Gesandten als Offenbarung herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen, wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben. Sie sagen, unser Herr, wir glauben, schreibe uns unter den Zeugnisablegenden auf. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Warum sollten wir nicht an Allah glauben und das, was von der Wahrheit zu uns gekommen ist, und begehren, dass uns unser Herr zusammen mit dem rechtschaffenen Volk in den Paradiesgarten eingehen lasse? So wird Allah sie für das, was sie gesagt haben, mit Gärten belohnen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn der Gutestuenden. Diejenigen aber, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind die Insassen des Höllenbrandes. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون O, die ihr glaubt, verbietet nicht die guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat, und übertretet nicht.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 jedoch wird er euch für das belangen, was ihr mit euren Eiden fest abmacht und dieses dann nicht einhaltet. Die Sühne dafür besteht in der Speisung von zehn Armen, in dem Maß, wie ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist, oder ihre Bekleidung, oder der Befreiung eines Sklaven. Wer aber keine Möglichkeit findet, der hat drei Tage zu fasten. Das ist die Sühne für eure Eide, wenn ihr schwört, und erfüllt eure Eide, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf das ihr dankbar sein möget. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين O die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. So meidet ihn auf dass es euch wohl ergehen möge. Der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass säen, durch berauschenden Trank und Glücksspiel, und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Werdet ihr damit nun wohl aufhören? Und gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und seht euch vor, doch wenn ihr euch abkehrt, so wisst dass unserem Gesandten nur die deutliche Übermittlung der Botschaft obliegt. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم Es lastet keine Sünde auf denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, hinsichtlich dessen, was sie bisher verzehrt haben, wenn sie fortan gottesfürchtig sind und glauben und rechtschaffene Werke tun und wiederum gottesfürchtig sind und glauben und wiederum gottesfürchtig sind und Gutes tun. Allah liebt die Gutestuenden. O, die ihr glaubt, Allah wird euch ganz gewiss mit etwas von dem Jagdwild prüfen, das eure Hände und Lanzen erreichen können, damit Allah denjenigen kenne, der ihn im Verborgenen fürchtet. Wer nun danach eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام O, die ihr glaubt, tötet nicht das Jagdwild, während ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Wer von euch es vorsätzlich tötet, für den gilt es, eine Ersatzleistung zu zahlen, ein gleiches wie das, was er getötet hat, an Stück Vieh. Darüber sollen zwei gerechte Personen von euch richten, eine Ersatzleistung, die als Opfertier die Kabe erreichen soll. Oder er leistet als eine Sünde die Speisung von Armen oder die entsprechende Ersatzleistung an Fasten, damit er die schlimmen Folgen seines Verhaltens koste. Allah verzeiht, was vorher geschehen ist. Wer aber rückfällig wird, den wird Allah der Vergeltung aussetzen. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Erlaubt sind euch die Jagdtiere des Meeres und all das Essbare aus ihm, als Niesbrauch für euch und für die Reisenden. Doch verboten ist euch die Jagd auf die Landtiere, solange ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Und fürchtet Allah, zu dem ihr versammelt werdet. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم Allah hat die Kaaba, das geschützte Haus, zu einer Stätte des Gottesdienstes für die Menschen gemacht und ebenso den Schutzmonat, die Opfertiere und die Opfertiere mit den Halsgehängen. Dies, damit ihr wisset, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und dass Allah über alles Bescheid weiß. Wisset, dass Allah streng im Bestrafen, dass Allah aber auch allvergebend und barmherzig ist. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون Dem Gesandten obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Und Allah weiß, was ihr offenlegt und was ihr verbergt. Sag, nicht gleich sind das Schlechte und das Gute, auch wenn die Menge des Schlechten dir gefallen sollte. Darum fürchtet Allah, o die ihr Verstand besitzt, auf dass es euch wohl ergehen möge. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين O die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun, wenn ihr nach ihnen fragt, zu der Zeit, da der Koran offenbart wird, sie euch gewiss offengelegt werden, wo Allah sie übergangen hat. Und Allah ist allvergebend und nachsichtig. Leute vor euch haben schon danach gefragt, doch dann wurden sie ihretwegen ungläubig. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Allah hat keine Bahira, keine Sa'iba, keine Wasila und keine Ham bestimmt, sondern diejenigen, die ungläubig sind, ersinnen gegen Allah Lügen, und die meisten von ihnen begreifen nicht. Und wenn man zu ihnen sagt, kommt her zu dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und zum Gesandten, sagen sie, unsere Genüge ist das, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Was denn, auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht recht geleitet waren? يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون O die ihr glaubt, wacht über euch selbst. Wer abirrt, kann euch keinen Schaden zufügen, wenn ihr recht geleitet seid.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 dann das Unglück des Todes trifft. Ihr sollt sie nach dem Gebet festhalten, und sie sollen dann, wenn ihr zweifelt, bei Allah schwören, wir verkaufen es für keinen Preis, auch wenn es sich um einen Verwandten handelt, und verheimlichen das Zeugnis Allahs nicht.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 Und sie beide sollen bei Allah schwören, unser Zeugnis ist wahrlich berechtigter als deren Zeugnis. Und wir haben nicht übertreten, wir gehörten sonst wahrlich zu den Ungerechten das ist eher geeignet, dass sie das Zeugnis, wie es sein soll, ablegen, oder sie befürchten müssen, dass nach ihren Eiden wieder andere Eide geschworen werden. Und fürchtet Allah und hört, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب An dem Tag, da Allah die Gesandten versammelt und dann sagt, was wurde euch geantwortet, werden sie sagen, wir haben kein Wissen darüber, du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge.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 Evangelium lehrte, und als du aus Lehm mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels, und ihr dann einhauchtest, und sie da ein wirklicher Vogel wurde, mit meiner Erlaubnis. Und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis heiltest, und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest, und als ich die Kinder Israels von dir zurückhielt, als du mit den klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubig waren, sagten, das ist nichts als deutliche Zauberei.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 Sie sagten, wir glauben, bezeuge, dass wir dir ergeben sind. Als die Jünger sagten, O Jesus, Sohn Marias, kann dein Herr zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herabsenden? Er sagte, fürchtet Allah wenn ihr gläubig seid. Sie sagten, wir wollen von ihm essen und dass unsere Herzen Ruhe finden und dass wir wissen, dass du zu uns tatsächlich die Wahrheit gesprochen hast und dass wir zu denen gehören, die darüber Zeugnis ablegen können. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Jesus, der Sohn Marias, sagte, O Allah, unser Herr, sende zu uns einen Tisch mit Speisen vom Himmel herab, der für uns, für den ersten von uns und den letzten von uns ein Fest sein soll und ein Zeichen von dir und versorge uns.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 etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe, wenn ich es tatsächlich doch gesagt hätte, dann wüsstest du es bestimmt. Du weißt, was in mir vorgeht, aber ich weiß nicht, was in dir vorgeht. Du bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge.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 Für sie sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg. Allah gehört die Herrschaft über die Himmel und die Erde und das, was in ihnen ist, und er hat zu allem die Macht.